a ningún lado tú llegarás y por qué no. Me pregunto yo. Y por qué no. Y lo canto yo.

sí luchando contra el comercio que, la caja idiota viene y te dice que es de lo mejor. Que la fama y el dinero es donde tengo que llegar para reconocida. Poderle cantar a la gente que a mi lado está. Y siempre con el concepto yo arriba y tú abajo. La fama, el autógrafo, la foto y no importa. Lo que cante si viene del corazón no se vende porque es una consciente expresión que con reclamo va, de eso no va. se ve más, de hambre te morirá. si al gobierno le estorbará. Ya si yo vengo interpretando rap a hip hop. No importa lo que me pongas, lo hago de corazón. Ragamuffin y lo yaceando porque no. Lo busco y lo interpreto hasta que lo encuentro yo. ¿Y por qué no? Me pregunto yo. ¿Y por qué no? Y lo canto yo. Levántate, expresa, dilo, respeta, equivócate y retoma a tu propia conciencia. Levántate, expresa, dilo, respeta. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira.